يا لأبايو أم يأمرش الله سبحانه وتعالى نقوى جانا يا لأبايو الله سبحانه وتعالى أم يقتازا على نور من الله kwa nuru inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha lazima ujitahidi kuyafanya na mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza ni lazima uyaache ikiwa umefanya hivyo basi wewe utakuwa ni mcha Mungu uishi katika hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na uishi katika hali ya kumwogopa Allah uishi katika hali ya kuachana na maovu yote basi hapo wewe utahesabika ni miongoni mwa wacha Mungu na huu ndio ucha Mungu wa kweli pale utakapokuwa ayuha lahiba umeshikamana na uchamungu Mungu basi utambue utakuwa umeshikamana na jambo ambalo litakuokoa huko akhera ucha Mungu ndilo vazi ambalo linakusitiri hapa duniani na huko akhera walibasu taqwa dhalika khair na nguo ya ucha Mungu ndiyo nguo ya khairi Ucha Mungu ayuha lahibba, ndiyo maandalizi mazuri ambayo kila mmoja anatakiwa aendelee nayo hapa duniani katika mwendo wake wa asairu ila Allah, wa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe na maandalizi ya ucha Mungu. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, kuweni na maandalizi ya mara kwa mara katika ibada mbalimbali mbali, katika mienendo yenu hakika bora ya maandalizi ni ucha Mungu maashara almuslimin atama الطمع ايها الاحبه huwa الرغبه الشديده lilhusuli ala shay tamaa tamaa maana yake ni mtu kuwa na matarajio makubwa ya kupata kitu fulani mtu anapokuwa na matarajio ya kukipata kitu fulani inaitwa hiyo kwamba ni atama kwamba ana tamaa au ana matarajio ya kupata kitu fulani hii ndiyo ufahamu au huu ndio ufahamu waneno tamaa au atama katika kawaida ya ufahamu wa watu وحقيقته sharan lakini atama kisheria ايها الاحبه maana yake istishrafu nafsi ila ghairi haqiha ni nafsi kuyataka na kutaraji na kutungulia na kutazamia haki isiyokuwa yake pale ambapo nafsi ya mwanadamu inapokuwa inatazama haki ya mwanadamu mwenzake au ya haki ya mtu mwenzake hiyo inaitwa ni atama na huu ndio ufahamu wa kisheria ahibati fillah الأصل في الإنسان عدم الاستishrafi ila ghairi haqqi asili ya mwanadamu vile ambavyo inatakiwa hatakiwi kuichungulia wala kuitazama haki ya mwenzake kwa lengo la kutaka kuichukua pasina haki fa inna al-insan idha arada al-husula ila shay'in wasa'a juhdahu fi hayatihi mwanadamu anapokuwa anataka apate kitu fulani inatakiwa aongeze juhudi zake katika maisha yake lilhusuli ila ma yurid kwa lengo la kukipata kile anachokitaka idha kanat qudratuhu la taqdir ilayhi al'an ikiwa ule uwezo wake hauwezi kukipata kwa sasa unahitaji ujenge unahitaji uwe na kiwanja unahitaji utajirike lazima utoe juhudi ufanye kila namna katika namna iliyokuwa ni halali kwa lengo la kukipata hicho ambacho unakitaka قال بعض أهل العلم الطمع أن تعلق قلبك بما ليس عندك tamaa ni mtu kufungamanisha moyo wako kwa kitu ambacho si chako au kitu ambacho huna kwa hivyo iwa lahiba haifai kwa mwanadamu akawa ni mwenye kutamani mali za watu kwani ni wajibu juu yake ajitahidi ili apate mali yake ama kutamani mali ya watu imma akawa anajitahidi kuipata mali ya watu ima kwa kuomba akawa ni ombaomba au bisariqa au kwa kuiba jambo hilo la yajuzu shar'a halifai kisheria mtu akataka vya watu ima kwa njia ya kuomba au kwa njia ya utapeli au dhulma au kuiba ni jambo ambalo la yajuzu يقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أي فيما fi aidi nnas yuhibbuka nnas mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ipe mgongo dunia ipe mgongo dunia uwe na zuhud basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda na vile vile achana na yale yaliyokuwa katika mikono ya watu mali za watu mambo ambayo yanamilikiwa na watu wengine achana nayo watu watakupenda utakapokuwa unaishi katika hali ya dunia hufanyi ibada asubuhi yako mpaka jioni yako ni kwa ajili ya dunia lakini si hivyo tu ukawa unatamani vya watu na kuvichukua basi wewe utatukiwa na Allah na vile vile utatukiwa na watu ili upendwe na Allah shikamana na ibada uwe na rakba ya akhirah na ili upendwe na watu lazima uwachane na vitu vyao na mali zao ayuha nnas maashara almuslimin haifai kwa mtu yoyote an yatatalaa ila ma fi aidi nnas akawa anyatazama yale yaliyokuwa katika mikono ya watu liannaka ayuha lahiba idha tatalla'ta ila ma fi aidi nnas utakapokuwa unayachungulia na kutazama yaliyokuwa katika mikono ya watu kwa, kwa lengo la kuyachukua au kuiba au kuomba au wama ila dhalik ima ukawaomba au akhadta bisariqa au ukachukua kwa kuiba bila kuonekana watu abghadhuk watu watakuchukia lianna an-nasa la yuhibbuna badla ma fi aidihim fala tuhrijuhum watu kikawaida yao hawapendi kutoa yaliyokuwa katika mikono yao kwa hiyo haifai kuwakera haifai kuwasumbua watu hao lazima kama unahitaji jambo ufanye juhudi kulipata kwa njia ambayo ni salama ambayo hutoweza kuaibika alwajib ayuha alahibba ala alinsan an yaqtani' wajib kwa mwanadamu akinai bima adahu Allah kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ukikinai na kile kidogo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia utaishi katika izza anasema amirul mu'minin faruq hadhihi al umma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayuha an-nas enyi watu at-tam'u faqrun mtu kuwa na tamaa na mambo ya watu kutaka mambo ya watu ni ufakiri na ni umaskini wa innal iyasa ghina na hakika kuachana na vitu vya watu ukatosheka na vitu vyako ulivyopewa na Allah huo ni utajiri wa anna almar'a idha ya'isa an shay'in istaghna anhu na kwamba mwanadamu anapokuwa ameachana na kitu akaachana na mambo ya watu na mali za watu akatosheka na yale aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala basi mtu huyo ataishi hali ya kuwa yeye ni tajiri hii athar ameipokea al-Hafidh Abu Nuaim kwenye kitabu chake Hilyatul Awliya maashara almuslimin الطمع في أموال الناس يذل الرقاب kuwa na tamaa ukataka vitu vya watu jambo hilo linadhalilisha linakudhalilisha shingo yako mara umeinuka mara umeinama ima kwa kuomba au kwa kuiba au kwa kufanya dhulma au kwa kutapeli wama ila dhalik yusawidu alwajh na inafanya uso wako usiwe na aibu uwe mweusi usiaibike aibu inaondoka wa yumitu alqalba na unafisha moyo moyo unakufa kwa sababu ya kutaka vya watu wa ilajuhu suluku tariki alqanaa na dawa yake dawa ya tamaa ni kupita katika njia ya kukinai kwamba ishi kwa kutosheka na kile kidogo ambacho amekupa Allah subhanahu wa ta'ala wayahsulu dhalik hiyo kanaa kukinai na hicho kichache ambacho Allah amekupatia kutapatikana bisaddi babi at-tawsi'at zuia mlango wa kuishi kwa kutumia matumizi makubwa. Usitumie matumizi makubwa kuliko kipato chako. Ikawa uwezo wako ni wa kuishi katika chumba kimoja, unataka uishi katika vyumba viwili. Ikawa uwezo wako ni wa kuishi katika vyumba viwili, unataka upangishe nyumba nzima. Uwezo wako ni wa kula wali na maharage, unataka kila siku ule nyama. La shaka wewe utaiba, la shaka wewe utatapeli la shaka wewe utaombaomba jitahidi uishi maisha yako huu ndio mlango ambao unaweza kupata kanaa lakini si hivyo tu waliktisar ala ma la budda minhu kwamba mtu tosheka na kile ambacho hamna namna ulichokipata maakalan sawasawa ni chakula tosheka na hicho kichacho unachopata katika chakula wa mashraban na vinywaji tosheka na kinywaji ambacho unapata wa maskanan wa malbasan na vile vile makazi tafuta nyumba ambayo inaendana na wewe usiwatazame marafiki zako au majirani zako ishi maisha yako na vile vile nguo usiende kujikalifisha kununua nguo ya laki moja wakati nguo za elfu hamsini au za shilingi elfu kumi elfu nane elfu tatu zinapatikana ndiyo uwezo wako tumia uwezo wako hiyo ndiyo kanaa ndiyo kutosheka na kile ambacho Allah amekupa na mfano wa mambo kama hayo ikiwa utafanya hivyo basi utaishi hali ya kuwa wewe ni mwema utaishi hali ya kuwa wewe ni mtukufu aqulu ma sami'tum واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وعترته واصحابه واخوانه معاشر المسلمين قال بعض أهل العلم الطمع فيما في أيدي الناس انقطاع عن الله ومن انقطع عنه تبارك وتعالى خذل وحسر نقزان إسلام ونسيم بعض أهل العلم كما البتاجة قد كفتح القدير الطمع هو نتماع kuyataka yale mambo ambayo yako katika mikono ya watu kutamani mali za watu kutaka kuchukua mali za watu ima kwa kuiba au kwa kuomba au wa maila dhalik inqita'un 'anillah ni kujikata kujitenga na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kama unataka uombe muombe Allah subhanahu wa ta'ala usiwaombe watu waman inqata'a anhu ayote yule ambaye atajitenga na kujikata kwa Allah subhanahu wa ta'ala hudhil atakuwa ni mwenye kutelekezwa hatanusuliwa wa khasir na atakuwa ni mwenye kupata hasara anasema mtume sallallahu alayhi wasallam sharaful mu'min qiyamuhu bil layl ubora wa mu'min ubora wa mu'min ni kule kusimama usiku akafanya ibada wa izzuhu na ule utukufu wake istighnauhu anin nas ni kule kujiweka pembeni na watu ni kule kujitenga na vitu vya watu rawahu tabarani fil awsat yastaghni ani nas fi a'radihim mtu ajiweke mbali na watu ajichunge aepukane na heshima zao asizichafue heshima za watu wa amwalihim asichukue mali zao asizitapeli wala kuziiba fala yakhudhuha biduni tibi anfusihim asichukue mali zao bili ya kutaka wao wenyewe ima kwa biashara au kwa zawadi au kwa sadaka akawa wamefanya njama za kuwachukulia mali zao wala yasriqaha na wala asijibe wala yukthiru sualahum na wala asikithirishe kuwaomba mtu akiwa amefanya hivyo basi hiyo ni katika ubora wa mumin na hiyo itakuwa ni katika utukufu wa mumin ndugu zangu waislamu haina maana kwamba katika masala ya kuomba kwamba mtu atakapokuwa ana haja iliyokuwa nzito ametingwa katika maisha kwamba asiwaambie ndugu zake waislamu kumsaidia la wallah inafaa idha kana linsanu muhtajan ikiwa mtu anahitajia na akawa anahitaji hana namna basi inafaa kumwambia ndugu zake waislamu ili waweze kumsaidia lakini ikiwa mtu anaomba takathuran anaomba ili akithibishe mali yake au akaomba hali ya kuwa ana uwezo wa kufanya kazi basi mtu huyu haifai kuomba katika swala zima la kufanya kazi hapo anatoka mtu ambaye watu humdhania kwamba hafanyi kazi wakati anafanya kazi kuna mtu ayu lahiba yeye anafanya kazi lakini jamii ambayo inatuzunguka inaona kwamba mtu huyu hafanyi kazi na si mwingine ni ustazi wa madrasa dai ila Allah anafanya kazi lakini jamii humchukulia kwamba hafanyi kazi fikiria ayu lahiba una watoto wawili mtoto wa kwanza akasoma elimu ya mazingira na mtoto wa pili akasoma madrasa akawa ustadhi na mwingine atakuwa labda mwalimu wa shule huyu mwalimu wa shule akimaliza masomo ataadiliwa ataenda kusomesha na huyu mwalimu wa madrasa yeye ataenda kusomesha madrasa huyu ana mshahara ima wa serikali au katika hiyo shule na huyu anasubiri mia mbili mia mbili ambazo wanazitoa wazazi ambapo huyu ustadhi akiwaambia wazazi waongezee waongezee kidogo au walipe au akamrejesha mtoto nyumbani basi wazazi wanaanza kusema kwamba ustazi anapenda dunia hili ni jambo ambalo sote tutaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala madrasa mtaani zimechakaa leo hii hapa inaingia ameshaingia Januari tumeingia mwaka mwingine kwa kutegemea miladia sasa hivi kila mmoja anahangaika na ada anahangaika na madaftari anahangaika na uniform kwa lengo la kumpeleka mtoto shule ili asome na kuijua dunia, dunia yake lakini watu wanakuwa hawana maandalizi kwa lengo la kumpeleka mtoto asome madrasa mtoko mtoto anapokuwa ameenda shuleni akirudi jioni anapewa mia tano kwa lengo la kusoma ziada anasoma fishing baba nataka yale ya ziada ni mia tano au ni buku kila siku mzazi ameitenga shilingi elfu moja au shilingi mia tano kwa lengo la ziada mtoto asome ili afaulu lakini kwenye madrasa hakuna mtu anayelifikia hilo hii risala na huu ujumbe na hii message kila mmoja aipeleke katika mtaa na sehemu anayoishi kwamba watu waziboreshe madarasa, madrasa na watu wawakilimu maustadhi maustadhi wasiishi katika ile hali ambayo wanaishi nayo hali ya kuombaomba wapeni kabla ya wao kuomba kwa sababu wao wanakusomesheni watoto wenu wanakusomesheni wake zenu wanakusomesheni nyinyi wenyewe hii ni kazi kama kazi nyingine ni dawa ni kazi iliyokuwa nyema lazima na wao pia muwatazame muwape kilichokuwa bora kwa sababu wao wanasomesha jambo ambalo ni bora kuliko hili jambo la dunia ad-dunya za'ilatun ya ihibba wa amma al-akhirah fahiya al-abqa dunia itaondoka na itakwisha lakini akhirah ni yenye kubaki ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين